credo in unum Deum, Patre omnipotente, factorem celi et terre, visibili cum omnium, et in cum et in unum dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum ante omnia secula deum de lumen de lumine deum verum de deo vero genitum non factum con substanti galem patri per quem omnia facta sunt qui propter nos homines et propter nostram salutem descendinde celis et incarnatus est de spiritu sancto ex maria virgine et homo factus est crucifixus et iam pro nobis supponsigo Pilato, pasus et sepultus est, et resurrex in tertia die, secundum scripturas, et asce dit in cegelum, sed et ad dexteram patris, et iterum venturus est cum gloria, et iudicare vivos et mortuos, cuius regnit non erit finis, et in spiritum sanctum dominum, et vivificantem, quic ex patre filio quae procedit. Qui cum patre et filio simul adoratur, et con glorificator qui locutus es per prophetas et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam confite unum baptisma in remissionem peccatorum et expecto resurrectione mortuorum et vigitam venturi seculi a a a a a a a a a a